lēnām augoša gaisma. Pilnīgu apgaismību sauc par dievispratni. Dievispratne nenāk acu mirklī. Tā ir pārdzīvojuma virkne. Dažreiz, kad meklētājs ir savā augstākajā meditācijā, viņš var gūt zināmu iekšēju apgaismību. Uz pusstundu vai stundu visa viņa būtne var būt apgaismota bet pēc stundas vai divām viņš no jauna var kļūt par vēlmju un nedievišķu īpašību upuri. Apgaismība bija iestājusies kādā vienā līmenī, taču tā nav pārpasaulīgā budas vai citu dievienotu skolotāju apgaismība. Kad cilvēks iemanto dievispratni, bezgalīga apgaismība iestājas gan viņa ārējā, gan arī iekšējā dzīvē. Dažkārt runājot par apgaismību, Mēs to saprotam šādi. Daudzus gadus mēs pat nenojautām kādu noteiktu lietu, bet tagad tā mūsu apziņā ir izgaismojusies. Tomēr tā ir tikai dzirkstelīte no dievispratnes neierobežotās apgaismības. Tas ir tikai īsts gaismas uzplaiksnījums tiecīgajā apziņā. Pēc kāda brīža tas izplēna, jo tajā nav pastāvīgas realitātes. Pastāvīgu, noturīgu realitāti iemantojam tikai ar pastāvīgu, mūžīgu un transcendentālu apgaismību. Tas ir dievispratni.